te In my room, te quiero aquí. I want you Ahora here. nos veremos las caras. Now we are gone. Me dejaré Now caer en mi sitio favorito. Face to face. Ahora solo quiero ser And tu I right Ahora down solo in my favorite place. Ahora solo quiero ser I, tu poder. I wanna oh, be your dog. Ven aquí. Now estoy I lista para cerrar los ojos. Estoy lista Now, para perder I la cabeza. Be your dog. Estoy lista para Now, sentir tu mano. I wanna be your dog. Estoy lista para perder mi corazón en esta tierra. Now I'm ready to close my Ahora eyes. solo quiero ser tu perro. Now I'm ready to close my mind. Ahora solo quiero Now I'm ready to feel your hand and lose my heart in the burning.